U ovim našim emisijama nastojimo se upoznati na kakvo nas ponašanje, lijepo obhođenje, s kim sve naša lijepa vjera dini islam postiče. U našim prethodnim emisijama, evo već skoro dvije godine, mogli smo se združiti mogli smo se družiti sa lijepim savjetima, smjernicama, uputama Islama kako se obhoditi s našim roditeljima, kako se obhoditi sa svojim supružnikom, bračnim drugom, kako se obhoditi sa svojom djecom, sa svojom bližnjom rodbinom, daljnom rodbinom, komšijama i svima drugima. Zasigurno, svima nama je cilj da se lijepo obhodimo jedni s drugima, jer nemoguće je da budemo jedinstveni, nemoguće je da imamo snagu, da smo na okupu, da imamo moć, da možemo spriječiti nepravdu koja nam se svakodnevno čini, da bismo sve to imali, neophodno je da imamo i lijepe odnose jedni među drugima, da uspostavljamo lijepe veze jedni s drugima. I na drugoj strani svakako da one veze koje su se pokidale ili koje su se istančale, da ih podebljamo, da ih učvrstimo, da ih uspostavimo, da naše međusobne loše odnose popravimo, da izmirene muslimane, da zavađene muslimane izmirimo, a one koji žive u miru svakako da ih još više učvrstimo na tome, jer je u tome svako dobro, kao što kaže Allah dželle vala, "Wasulhu khair", a popravljanje loših odnosa, izmirivanje zavađenih muslimana, zasigurno je u tome svako dobro. I u našoj prošloj emisiji, kada smo govorili o kuranskim ajetima, spomnjali kuranske ajete, hadise i izrake naših prethodnika, mogli smo da vidimo kako Kur'an i Kerim i sunnet Allahovog poslanika alihi salatu sam postiču na izgradnju dobrih odnosa, popravljanje loših odnosa, izmerivanje zavađenih muslimana i slično. U tome je velika korist za sve nas. Zasigurno cijepanje, odvajanje, poodvajanje, razilaženje, udaljavanje, okretanje jednih od drugih, u tome nema koristi za nas. Ima samo za naše neprijatelje, prije svega šeitana, zatim i njegovu svitu, njegove sluge koji ga slijede u tome, zasigurno oni se tome raduju, i niko, niko drugi. Zasigurno s popravljanjem loših odnosa, izmirivanjem zavađenih muslimana, postiže se čvrsto islamsko bratstvo. Ono bratstvo o kojem mi često pričamo i kojem često pozivamo i tvrdimo da smo doista mi muslimani, vjernici, da smo braća, međutim to u praksi rijetko vidimo, malo vidimo. Pa dakle, kada uspostavimo dobre odnose, kada one odnose koji su se pokidali među nama ponovo popravimo, kada se izmirimo, kada budemo na okupu, kada budemo jedinstveni, to će biti jasan dokaz da postoji bratstvo, postoji bratstvo među nama. Zasigurno tada podučavat ćemo jedni druge učeni neuke, ojačat će snažni slabe, pomoći će imućni siromašnog i slično i dakle zasigurno sve jedan od nas živjeće u boljem stanju. Da ne kažem živjeće u blagostanju, ali zasigurno živjećemo u boljem stanju, budemo li jedinstveni, budemo li na okupu, budemo li gradili čvrste veze jedni s drugima. Zasigurno s popravljanjem loših odnosa dolazi i do zbližavanja srca, do razvijanja ljubavi i prijateljstva, smanjivanja i odbacivanja mržnje i cijepanja a time zasigurno zatvaramo vrata našim neprijateljima. Jer kada nas naši neprijatelji vide pocijepane, podijeljene, kada nas vide nejedinstvene, naprotiv, kada vide da radimo jedni protiv drugih, onda lahko se i oni mogu ušetati i prošetati među nama, snimiti situaciju među nama i onda i oni doprinijeti još više našem zlu. Zato ako budemo jedinstveni, ako budemo popravljali odnose među sobom, budemo se voljeli, budemo prijatelji, istinski prijatelji jedni drugima, time ćemo zatvoriti i vrata našim neprijateljima. Neće tako lahko moći ući među nas i naša, naša srca. Zatim, zasigurno, u popravljanju loših odnosa postoje i druge koristi. Jedna od koristi jeste da je to poseban ibadet, da je to poseban, da, ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah to voli. Ibadet je sve ono što Allah voli i čime je zadovoljan. Bilo da se radi o riječima ili dijelima. Allah to voli i time je zadovoljan. Bez obzira da li se radilo o riječima ili dijelima, bez obzira da li to bila javna dijela, javne riječi ili tajna dijela, tajne, tajne riječi. Bez obzira da li to bila dova kada doviš za svoga brata da se on popravi ili konkretno radiš na njegovom popravljanju bilo savjetom, bilo dakle nečim, nečim drugim. To je dakle ibadet kojeg Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno, zasigurno voli I kao što i kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسُلْهُ خَيْرُ Doista u popravljanju loših odnosa nalazi se svako dobro. Zasigurno svaki ibadet koji se čini iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako to Allah voli, kako to Allah dželjavala traži, iz toga proizilazi ogromno, ogromno dobro. I onaj koji popravi svoj odnos ili treća osoba koja popravlja loše odnose među muslimanima zasigurno imat će ogromnu nagradu kod Allaha Vala. Allah subhanahu wa ta'ala i kaže inna la nudiju al muslihin u suri Al-Araf. Zasigurno mi nećemo zapostaviti nagradu onih koji popravljaju loše odnose, onih koji popravljaju ono što su drugi ljudi iskrivili i iskvarili, oni koji izmiruju zavađene, zavađene muslimane. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ A onaj koji oprosti, pređe preko lošeg dijela i popravi, njegova nagrada je sigurno kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. U prošloj emisiji mogli smo da čujemo nešto od govora naših prethodnika koji spominju kolika je ta nagrada. Pa kaže Anas ibn Malik radijallahu ta'alan, kada dođe čovjek da izmiri dvojicu zavađenih muslimana, Allah subhanahu wa ta'ala za svaku njegovu riječ koju izgovori prilikom njihova izmirenja da će mu nagradu poput nagrade oslobađanja roba. Poput nagrade oslobađanja roba. A u pojedinim hadisima je došlo da onaj koji oslobodi roba na dunjalu koji taj se oslobodio od džehennemske vatre na ahiretu. Također, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao da neće čovjek učiniti ništa bolje od namaza, izmirivanja zavađenih i lijepog ponašanja. Najbolja čovjekova djela jesu namaz, izmirivanje zavađenih i svakako lijepo ponašanje. A također, Došlo je u hadisu, prošli puta smo to čuli, hadisu Ebu Darda radijallahu talan, da Allahov poslanik alihi salatu oslam jedne prilike upitao je svoje iskupljene ashabe, želite li da vam ukažem na dijelo koje je bolje od posta, od namaza i od sadake? Želite li da vam ukažem na dijelo, da vas podučim dijelu koje vam je bolje od dobrovoljnog posta, od dobrovoljnog namaza i dobrovoljne sadake. Pa su rekli svakako Allahov poslaniće, a on je rekao izmirivanje zavađenih. Izmirivanje zavađenih. Također, Imam Buharija bilježi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao kada čovjek osvane dužan je a udijeli sadaku na svaki izglob svoga tijela na svaki zglob pršljen svoga tijela. Kažu učenjaci medicine da čovjek u svome tijelu ima 360 zglobova, 360 pršljenova. Pa bi trebao toliko da udijeli danas u toku dana. Toliko bi trebao da udijeli 360 puta sadakom. Kada su to čuli ashabi Allahovog poslanika alihi salatu sam, zabrinuli su se, upitali, a koje je to u mogućnosti, koje je to u stanju da učini Allahov poslaniće? Pa je Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam počeo da nabraja, da spominje šta je to sve sadaka, šta se to sve smatra sadakom. Pa je rekao tesbih, da kažeš subhanallah je sadaka tahmid da kažeš alhamdulillah je sadaka. Takbir Allahu akbar da kažeš je sadaka. Da klanjaš dva rekata duha namaza također i kaže Allahu poslanik alihi salacom da izmiriš dvojicu zavađenih je sadaka. Zatim popravljanje loših odnosa izmirivanje zavađenih muslimana je osobina kojom se čovjek čuva, štiti, udaljava od nifaka licemjerstva. Od nifaka licemjerstva. Jer uspostavljanje reda svojstveno je vjernicima. Uspostavljanje reda nakon nereda svojstveno je vjernicima dok činjenje nereda na zemlji putem ispoljavanja vjere na nedoličan način, pretvaranja u vjeri ili rušenjem odnosa među ljudima. Ta osobina je osobina licemjera. To je svojstveno licemjerima. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima spominje osobine licemjera. I ponajviše Allah dželjavala u svojoj knjizi govori o njima. Allah najbolje zna, kažu islamski učenjaci, zbog toga što je ta skupina, skupina dvoličnjaka, licemjera, najbrojnija skupina na Dunjaluku. Na početku sure Al-Baqara i na početku svoje knjige Allah subhanahu wa ta'ala spominje tri kategorije ljudi koji postoje, koji postoje na dunjaluku. Dakle, vjernici, nevjernici i licemjeri koji ne znaju mudebdebine bejne dalike la ilaha haula wa la ilaha haula koji tumaraju tamo vamo, ne znaju kome da se priklone, da li vjernicima ili, ili nevjernicima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala najviše govori o njima. I također, kada govori o licemjerima na početku sure El-Bekare, spominje i ovu njihovu osobinu, da oni čine nered na zemlji. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Kada im se kaže, kada im bilo ko kaže, nemojte činiti nered na zemlji. Oni kažu ne, mi samo red uspostavljamo. Ela innahum humul mufsidun. Allah subhanahu wa ta'ala kaže naprotiv, oni doista su oni koji čine nered na zemlji, samo to oni ne osjećaju. To njima postalo toliko svojstveno da oni ne osjećaju da čine nered, nered na zemlji. Dakle, činjenje nereda, fesada, razvrata, nemorala, svake vrste nereda na zemlji svojstveno je licemjerima, dok popravljanje takvog nereda, uspostavljanje reda nakon nereda, je osobina svojstvena vjernicima. Zbog toga onaj koji popravlja loše odnose, izmiruje zavađene muslimane, on daje do znanja da nije od lice mjera. Allahom dželjavala dozvolom, on nije od lice mjera. Allah subhanahu wa ta'ala opet najbolje zna ko je iskren, ko je lažac. Wallahu ja'lemu l-mufsida min al-muslih. Kaže dželjavala, Allah dobro zna ko je onaj koji uspostavlja red, a ko je onaj koji čini nered na zemlji. Zatim popravljanje loših odnosa među muslimanima, izmjerivanje zavađenih muslimana također je dokaz čistoće prsa i čistoće srca onoga koji izmjeruje te zavađene muslimane. Jer u neredu, u zavadi je svako zlo, svako zlo koji ima koristi od toga ima samo neprijatelj. Ima šeitan i oni koji ga slijede. Od zavade, od svađe, od sukoba, od okretanja, udaljavanja muslimana jednog od drugog ima koristi samo neprijatelj. Dok svaku štetu, svako zlo imaju muslimani. Zato Allah dželle kaže: "Vasulhu hayr, vasulhu khair." U popravljanju loših odnosa, izmjerivanju zavađenih je svako dobro. Pa se može razumjeti da je svako zlo u zavadi. I zasigurno, kaže Allahov poslanik alaihi sallam, prethodno spomenutom hadisu Abu Darda, kada ih je obavijestio o dijelu koje je bolje od dobrovoljnog posta, dobrovoljnog ramaza i također dobrovoljne sadake, rekao je da je to izmjerivanje muslimana zavađeni, nakon toga je rekao jer je zavada brijač. Svađa među muslimanima je brijač, međutim nije to brijač koji brije dlake već je to brijač koji brije vjeru. To je britva koja brije vjeru. Zato zasigurno onaj koji popravlja loše odnose, onaj koji izmiruje zavađene muslimane, daje do znanja da je njegovo srce čisto spram drugih muslimana, spram tih zavađenih. On ih ne može da gleda u tom njihovom zlu. U tom zlu koje će ih odvesti ako se ne pomjere do svakog drugog, svakog drugog zla. Zasigurno i posljedice ostajanja u takvim lošim odnosima su pogubne. U našoj prošloj emisiji mogli smo čuti neke od hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam koliko je opasno ostati u zavadi. Pa smo čuli hadis Ebu Hureyre radijallahu ta'alanu kojim kaže Allahov poslanik alihi salatu sam da se džennetska vrata otvaraju svakog ponedjeljka i četvrtka. Pa Allah subhanahu wa ta'ala oprašta svakom svom robu, izuzev nevjerniku, mušriku, onome koji čini širk Allahu subhanahu wa ta'ala i onome između koga i njegovog brata postoji zavada. Dakle, ne oprašta zavađenim, posvađanim, onima koji su se okrenuli jedan od drugoga koji su se udaljili jedan od drugoga, njima Allah subhanahu wa ta'ala ne oprašta. I dovoljno u ovom hadisu što su ta dvojica zavađenih, posvađanih, spomenuti s kim zajedno? Spomenuti sa mušrikom, sa onim koji čini Allahu subhanahu wa ta'ala širk. Onim koji Allahu dželavala nekoga drugog smatra sličnim ili ravnim obožava još nekoga drugog mimo Allaha Jalla koji je jedini istinski Bog dostojan obožavanja, dosta mu je ukora za to dijelo. Istovremeno savjeta da se kotariše, da se ostavi tog dijela svađe, zavade sa svojim bratom muslimanom, to što je spomenut zajedno sa mušrikom. A osim toga, u samom hadisu spominje se ta pogubnost, velika pogubnost, da mu se ne oprašta. Mi svakodnevno činimo grijehe. Koliko imamo grijeha da se mogu vidjeti i da se mogu čuti, niko ne bi poželio da sjedi s nama. Pa nam je Allahu dželle vala oprostite kako potreban. Njegova milostite kako potrebna. Međutim, pogledajmo. Oni koji su posvađani, njima se ne oprašta. U drugom citatu ovog hadisa došlo je da se ponedjeljkom i četvrtkom izdižu dobra dijela i predočavaju Allahu subhanahu wa ta'ala i primaju izuzev nevjernika, njegova dijela i, i, i onih koji su posvađani. I onih koji su posvađani, njihova dobra dijela se ne primaju. Pa na jednoj strani ne primaju mu se dobra dijela, na drugoj strani ne opraštaju mu se grijesi. Nigdje nije dospio. Zbog čega? Zbog dakle, zavade zbog svađe sa svojim bratom muslimanom. Također, došlo je u hadisu da je rekao Allaho poslanik alihi salatu wasalam ko izbjegava svoga brata više od tri dana, udaljene, posvađane sa svojim bratom i prođe jedan dan. Zatim prođe drugi dan, zatim prođe treći dan i nastupi četvrti dan, kaže Allahov poslanik alihi salatu oslam, ko izbjegava svoga brata više od tri dana, on će biti u vatri, osim da mu se Allah smiluje. Dakle, svađa, zavada vodi u vatru, to je veliki grijeh. Kao što je popravljanje i izmirivanje, kao što je popravljanje i izmirivanje i te kako i te kako dobro dobro djelo. Zatim također kaže Allahov poslanik alihi salatu vesselam trojici se njihov namaz ne diže iznad njihovih glava više od pedlja. Trojici se trojici ljudi ili trima kategorijama ljudi ne diže se namaz više od jednog pedlja. Vrijednost klanjaju, obavezni su da klanjaju, međutim ne okorištavaju se, nema se vapa, nema nagrade za takav namaz. Kaže čovjek koji predvodi narod, imam, koji predvodi svoje džematlije, a oni ga mrze, oni nisu zadovoljni njime. Takav imam, zbog ovog hadisa, trebao bi da napusti svoje mjesto. Naši stari imami, znali bi samo koliko jedan džematlija u selu ima nešto protiv njega. Zakačio se, on spakuje kofere i ide traži drugo mjesto. Danas, kada dođemo u džamiju, možemo u džamiji da vidimo mali broj klanjača zajedno sa imamom. Nema drugih. Zbog čega? Allah najbolje zna. Kako su nam džume posjećene, svjedoci smo toga. Trojici se njihov namaz ne diže iznad njihovih glava, osim koliko je pedalj. Čovjek koji predvodi narod, a oni ga mrze, žena koja zanoći, a njen muž je srdit na nju, i dva brata koja su u sukobu, dva brata muslimana koji su sukobljeni, koji su u zavadi. Ibn Mas'ud radijallahu talan kaže, neće se izbjegavati dva čovjeka, a ušli su u islam, muslimani su, Nakon toga neće se posvađati, okrenuti jedan od drugog, udaljavati, izbjegavati, osim da jedan izađe iz Islama sve dok se ne vrati. A njegovo vraćanje jeste da priđe drugom, dakle tom svom s kojim se zavadio i da ga poselami. Dakle, neće se izbjegavati dvojica ljudi, muslimani su, a da to izbjegavanje neće jednog od njih izvesti iz Islama njegovo vraćanje u islam jeste da priđe tom svom drugu, tom svom bratu s kojim se zavadio i da ga, da ga posela. Kako popravljati loše odnose među muslimanima? Kako izmirivati zavađene muslimane? Dakle, prije svega, rekli smo to je ibadet, posebno vrijedan ibadet. Allahu subhanahu wa ta'ala najdraži koraci, koraci koji se prave do izmirivanja dvojice zavađenih muslimana. Dakle, to je ibadet i to treba činiti samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ni radi koga drugog. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala i kaže u suri An-Nisa, nakon što spominje da nema mnogog dobra, nema nekog dobra u pričama, razgovorima, sa šaptavanjima, osim ukoliko se dogovara, razgovara, i dogovara da se udjeli sadaka, da se učini neko dobro dijelo ili da se poprave loši odnosi, da se izmire zavađeni. وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا نَظِيمًا Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ko to bude tražio s ciljem da izmiri s ciljem da zadobije, ko bude dakle izmirivao s ciljem da zadobije Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, njegovo lice mi ćemo njemu dati ogromnu nagradu. Zatim, moramo biti svjesni da je taj postupak odazivanje naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah nam naređuje da popravljamo svoje loše odnose. Allah nam želi svako dobro. Allah želi da budemo jedinstveni. Allah želi da imamo snagu, da imamo ponos, da imamo moć, da uspostavljamo red, pravdu. A to ne možemo raštrkani, to ne možemo pocijepani, podijeljeni, slabi, nikakvi. Zato kaže Jalla Vala وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ I popravljajte svoje loše odnose, izmirujte se. Zatim, moramo biti svjesni da je u popravljanju loših odnosa, izmirivanju zavađenih muslimana, jačanje muslimana i dobrobit za sve nas. Dobrobit za sve nas. Zatim, ako nas Allah subhanahu wa ta'ala pomogne u popravljanju loših odnosa, učvrsti nas, da nam bereketa u tome trebamo biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne smijemo ni u kom slučaju se mi uznositi, izdizati, da smo mi to postigli svojim iskustvom, svojim znanjem, svojom inteligencijom, svojom riječitošću ili nečim drugim. Ne, da nam Allah subhanahu wa ta'ala to nije omogućio, mi to ne bismo nikada mogli ni postići. Zatim moramo biti maksimalno blagi, strpljivi, širokogrudni, jer ćemo tada prilikom izmirivanja zavađenih, prilikom popravljanja loših odnosa, mnogo šta čuti od zavađenih. Mnogo šta čuti. Možda će to biti upućeno i na račun nas, upućeno nama, zato moramo biti maksimalno blagi, maksimalno strpljivi. Onaj koji želi da popravlja loše odnose, a danas mora dobro zasukati rukave i imaće danas pune ruke posla. Onaj koji želi da to radi, taj mora da se poduči svim preprekama koje ga čekaju na tom putu i da bude maksimalno strpljiv. Zatim, detaljno upoznavanje situacije između zavađenih. Ukoliko želiš da se posvetiš nečemu, da liječiš neku problematiku, neku bolest, onda moraš detaljno da se upoznaš sa situacijom. Nikome nije dozvoljeno, a pogotovo onima koji govore o vjeri, da govore, savjetuju, preporučuju, preporučuju, nešto što ne znaju. Oni prvi moraju to da poznaju. Kul hadihi sabili ed'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittabani. Reci o Muhammede, ovo je moj put na kojem pozivam Allahu jasno sa znanjem. Jasno sa znanjem, ja i onaj koji me sledi jasno sa znanjem znam čemu pozivam. Dakle, treba se upoznati detaljno sa situacijom. Nakon toga, treba proučiti situaciju. Nakon što se upoznamo, saznamo, šta se to desilo između zavađenih, šta je bio razlog njihove svađe, njihove zavade, zbog čega se ne pomiruju i slično, trebamo da vidimo jesmo li mi za to, možemo li mi njih popraviti ili ćemo ih samo još više zavaditi. Nečiji ulazak među tuđe probleme s ciljem izmjerivanja je kao i ne ulazak. Ne može ništa da im doprinese. Zatim, svakako moramo dobiti Allahu subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u tome jer sve se nalazi u Allahim dželjavala rukama. Srca svih nas nalaze se kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Trebamo razgovarati s jednima i s drugima, slušati primjedbe jednih i drugih, slušati žalbe jednih i drugih. Najbolje je da to činimo odvojno. Ukoliko zajedno budemo sjedili sa zavađenim, nastojali ih pomiriti, oni da su mogli zajedno sjediti, oni bi se izmirili, oni ne mogu. Zato najbolje je sa svakom stranom pona osob razgovarati, saslušati je i posavjetovati. Nema smetnje, čuli smo u prošloj emisiji da se može nešto dodati, da se može nešto lijepo reći, kao da prva strana o drugoj strani govori dobro, ona želi pomirenje i slično. Ne smatra se lažljivcem onaj koji dakle, želi izmiriti dvije zavađene, zavađene strane. Pa dakle, samo u tom slučaju dobro bi bilo prenositi od jedne strane do druge siljem da se oni poprave, a prenositi tajne od jedne strane i drugoj strani, to dakle nikako nije u redu, nije preporučeno. Zatim svakako na kraju, onaj koji želi da popravi stanje i onaj koji je detaljno proučio situaciju, vidio kako može da ih posavjetuje, čime da ih posavjetuje na kraju. Treba i da upozori te zavađene šta ih čeka. Ostanu li u zavadi? Ostanu li udaljeni jedan od drugoga? Ako i dalje nastave izbjegavati jedan drugoga, treba ih podučiti šta ih čeka, šta ih čeka na tom putu. Dakle, a čuli smo prethodne hadise koji govore da se ne primaju dobra djela, da se ne oprašta takvima, da se bojat da neki od njih ne uđe u vatru i slično. Na kraju treba ih podučiti i tome šta ih čeka ostanuli zavađeni i također ukoliko se pomire koji ih dobro čeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala koliko je pomirenje popravljanje loših odnosa vrijedno. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi sve naše odnose.